Yuhanna bayon qilgan xushxabar. Birinchi bob. Hammadan burun kalom mavjud edi. U Xudo bilan birga edi. Ham o'zi Xudo edi. U olam yoritilishdan burunla Xudo bilan birga edi. U orqali barliq mavjudotlar yoritildi. Hech qanday mavjudot uningsiz yoritilgan emas kalom hayotlikning manbasi bo'lib bu hayotlik insonlarga nur elib keldi nur qorong'ulikni yo'rtidi qorong'ulik bo'lsa nurni hargiz besib tushaligan emas vaqt soit kelganda bir odam xudo tarpidan maydonga keldi onun ismi Yahya idi. O U insanlarning arkılık, hakiki haqiqiy nurga ishinishi uchun uningga bir berishga kelgan idi. Yahyo Peygamber özü hakiki nur emez. O faqat hakiki nurga guvohlik güçdür. Dünyayı keladigan bu hakiki nur butun insanı yo'rtadigan nurdir dunyo kalom orqali yoritilgan bo'lsimu kalom bu dunyoga kelganda dunyo uni tonimidi u o'z tuprog'iga kelgan bo'lsimu biroq uni o'z xalqi qabul qilmadi shundoqdimu u o'zini qabul qilib o'ziga e'tiqod qilganlarning hammasiga xudoning farzandi bo'lish huquqini bati bu huquqqa erishganlar yo qondin yo jinsi talabdin yo inson xoyishidan emas balki xudoning irodasidan qayta to'ralgan bo'ladi kalom inson bo'ldi ham orimizda yoshidi u mehr shafqat va haqiqatga to'lg'on bo'lib biz uning ulug'lig'ini ya'ni otimiz xudoning birdan bir yigoni o'g'lining ulug'lig'ini ko'rdik yakyo payg'ambar uningga guvohlik berib haloyiqqa yuqori ovoz bilan mundoq dedi man sizlarga mandin keyin kaguvchi mandin ulug'dir chunki u man tug'ilishdan burunla mavjud degan edimg'u u dal mushu kishidir uning mehr shafqati cheksiz bo'lg'ashqa hammamiz har doim baxt ustiga baxtga erishib keldik chunki tavrot qonuni muso payg'ambar orqali yetkazilgan bo'lsa xudoning mehr shafqati va haqiqati ayso masih orqali yetkazildi xudoni hech kim ko'rib boqqan emas biroq uni otimiz xudoning hamroyi va yigoni o'g'li shundoqla o'zi xudo bo'lgan ayso masih bizga bildirdi yerusalimdagi yahudiy oqsoqollari xudoning avatidigan qutqizuvchisining yahyo payg'ambar yoki amasligini bilish uchun ruhoniylar bilan markaziy ibodatxonda ishlaydigan loviylarni yahyoning oldiga avatdi Yahyo payg'ambar ikkilanmasdin. Men qutqizguvchi Masih emasman, deb aniq javob berdi. Ular uningdan undaqda o'zim kim bo'lasan? Ilyos payg'ambar bo'lamsan, deb so'radi. Yo'q, men Ilyos payg'ambar emasman, dedi u. Әмісә, Мұса пәйғамбар алдын етқан пәйғамбармысың? деп сорды ұла. Yahyo payg'ambar yana yo'q deb rad qildi oxirida ular undoqda sen zodi kim bo'lasan bizni avatganlarga etqudak bir javob bergin etna sen qandoq odamsan deb so'radi yahyo payg'ambar mundoq javob berdi "Yashoyo payg'ambar burun aytgan xudo avatitgan qutquzg'uvchi kelishdan ilgari cho'lda Рәббіміздің kirişigə tüz yo'l tayyor qilinglar deb tovlaydigan kishi мәндүрмен. Иерусалимден әвәтілген бәзі пәрісіләмі, Яхя пәйғамбәрінің алдығы келіп, оныңдың, «Сән, я құтқызғычы Мәсі, я Ильяс, яки Мұса пәйғамбәр алдын итқан пәйғамбәр болмысаң, немішқа kişilərini xudanı yolu çakırıb, suğu çömüldürsən, dəb сорды. Яхшо пайгамбар уларга мындак деп жооп берди. Мен kishilarni сугыл чөмүлдүрмөн. Lekin араңларда силер тонумайдыган бири бар. У мендин кийин келгүчү болуп, мен хатта унун айыгынын иплерини ешишкиму лайык emasman. Мана бу ишлар Иордан daryosining шарқи кетидики Бейтония деген езида, яни yahyo payg'ambar kishilarni daryoda cho'mdirayotgan yerda yuz bergan edi atisi yahyo payg'ambar hazrati aysoning o'ziga qarab kelayotganligini ko'rib mundoq dedi mana bu butkul dunyodagi insonlarning gunohidan ozod qilinishi uchun hozirlangan xudoning qo'zisidir man sizlarga mandan keyin kelguchi mendin ulug'dur chunki u men tug'ilishdan burunla mavjud edi degan edim mana bu dal men tilga olgan ashu kishidir men burun uning kimligini bilmasammi bu qutqizg'uchi isroillarga ayon bo'lsin deb sizlarni suvga cho'mildirgili keldim yahyo payg'ambar yana guvohlik berib mundoq dedi man xudoning ro'yining kaptar holtida osmondan tushib uning ustiga qo'nganligini ko'rdim man uning qutqizg'uchi masih ekanligini bilmagan edim biroq meni kishilarni suvga cho'mirishga avatgan xudo manga sen xudoning ro'yining tushib birining ustiga qo'ndiganligini ko'rsan u kishilarni xudoning muqaddas ro'yiga cho'mildirdigan qutqizg'uchidir degan edi hozir rostilla bu vaqani o'z ko'zim bilan ko'rganligim uchun uning shaksiz xudoning o'g'li ekanligiga guvohlik beraman atsi yahyo payg'ambar ikki shogirdi bilan yana shu yerda edi u u yerni o'tib ketayotgan hazrati aysoni ko'rib qaranglar xudoning qurbon qilingan qo'zisi dedi bu so'zni anglagan ikki shogird hazrati aysoning kaynidan mengishdi hazrati ayso kayniga burilib agishib kelayotganlardan nemiga hojitinglar tushib qoldi deb so'rdi. ular rabboni ustoz qayerda turasiz dedi kelib ko'ringlar dedi hazrati ayso shuning bilan ular berib uning qayerda turdig'anligini ko'di bu tushdan keyin soat to'rtlar bo'lgan vaqt bo'lib ular u kunni hazrati ayso bilan birga o'tkazdi yahyo payg'ambarning so'zini anglab hazrati aysoning kaynida mong'an ikki kishining biri simon petrusning inisi andar edi andar darhol o'z oksi simonni tepib uningga biz masihni topdiq dedi masih ibronicha so'z bo'lib xudo tayinlagan qutqizg'uvchi degan ma'nida andar oksini hazrati aysoning oldiga elib bordi hazrati ayso uningga qarab yuhannoning o'g'li simon buningdan keyin sening isming kifos bo'lsin dedi kifos grek tilidagi petrus degan so'z bilan ma'nidosh bo'lib Qoram tosh degan ma'nini bildirdi atsi Hazreti Ayso Jaliliya o'lkasiga berishni qaror qildi. U Filipni tepib, uningga "Manga agishib dedi. Filip Beysaydoliq bo'lib, Әндәр bilan Petrusning йөртеше иде. Филипп Натаниэльне тепеп уныңга. Муса пәйгамбәр Тавратты алдын әйткән, башка пәйгамбәрләрне тилгә olgan куткызгычы Masihni topdik. U Yusufning o'g'li, nosiralik Ayso ekan. dedi biroq notonyel nosiralikmi ashu kichik bir shahardan mundoq yaxshi ish chiqarmi dedi kelib ko'rib boq dedi filip hazrati ayso notanyelning o'zini oldi kelayotganligini ko'rib u to'g'riliq mana bu ichida qilchi hili mikrisi yo'q haqiqiy bir isroil dedi mening qandoq odam ekanligimni qayerdan bildingiz deb so'radi notanyal hayron bo'lib hazrati ayso filip seni chaqirishdan avval sening anjir darig'ining tudi o'tag'anligingni ko'rgan edim deb javob berdi notanyal hazrati aysoning boshqalar ko'ramaydigan ishlarni ko'ralaydiganligidan hayron bo'lib ustoz siz shaksizki xudoning o'g'li isroillarning podshoyi ekansiz deb e'tirof qildi Hazreti Aysa uningga mundaq dedi. Seni anjur darg'ining tubida ko'rganligimni aytganligim uchun ishini otamsan. Buningdimi cho'ng ishlarni ko'rsan texi. Oldin shogirdlarga yana bilib qo'yinglarki, sizlar osmonning ichilib, Xudoning farishtalarining inson o'g'lining yeniga tushib chiqib yuradiganligini ko'rsizlar, dedi.